1 Korintiërs hoofdstuk 10 Broers, ik wil jullie daarin herinneren dat ons voorvaders allemaal onder die bescherming van die volk was en allemaal veilig die die see gegaan het. Omdat hulle allemaal vir Mooses gevolg het, is hulle allemaal in die volk en in die see gedoop. Allemaal het diezelfde geestelike voedsel geëet en allemaal het diezelfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit een geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Tog was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons dat ons ons nie soos hulle deur sondige begeertes moet laat dryf nie. Julle moenie afgodsdienaars word nie, soos sommige van hulle oor wie daar geskrywe staan. Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan en hulle aan uitspattighede oorgegee. Laat ons ook nie onsedelikheid pleeg nie, so sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het. En op een dag het daar 23000 omgekom. Laat ons Christus nie uittart nie, so sommige van hulle hom uitgetart het. En hulle het deur slange omgekom. En moenie teen God in verset kom nie, so sommige van hulle in verset gekom het. En hulle het deur die engel van die dood omgekom. Hierdie ding het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. Daarom Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan weerstaan. Daarom my geliefdes, moet niks met die afgodsdienste doen hê nie. Ek praat met julle as verstandige mense. Beoordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons alles ons baie saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Kyk maar hoe is dit by die Joodse volk? Kom dat dan nie gemeenskap tot stand tussen die offeraltaar en die wat die offers eet nie? Wat wil ek hiermee sê? dat 'n afgodsoffer of 'n afgod enige betekenis het? Nee. Maar dat die wat aan hulle offer aan bose geeste offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê julle moet met bose geeste gemeenskap hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van bose geeste nie. Of wil ons die Here uittart? Is ons miskien sterker as hy? Daar is mense wat sê alles is geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoorloof sê hulle. Ja, maar alles is nie opbouend nie. 'n Mens moenie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. Alles wat in 'n slaghuis verkoop word, kan jy eet sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. Want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here. As 'n ongelowige julle uitnooi en julle besluit om te gaan, kan julle alles eet wat vir julle voorgesit word sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. Maar as iemand vir julle sê die vleis is 'n afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie ter wille van hom wat dit gesê het en ter wille van die gewete. Ek bedoel nou nie jou eie gewete nie, maar die van die ander man. Waarom sou jy vra moet my vryheid beperk word deur 'n ander man se gewete? As ek iets met danksegging geniet, Waarom word daar van my kwaad gepraat oor iets waarvoor ek God dank? Of jy eet en of jy drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God. Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek. Ek probeer om almal in alles te gemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander sodat hulle gered kan word.